خب بسم الله الرحمن الرحیم درس 24 افعل التعجب و هو عامل المفعول به الثامن میگه افعل التعجب یا همون سیغه تعجب هشتمین عامل مفعول بهی میباشد باشد چل کم سیغه للتعجب سیغه چند تا سیغه هست برای تعجب یک من این تبنا سیرتا التعجب از کجا بنا می دو سیغه تعجب 142 ما هو شرط المتعجب منه شرط متعجب منه چه هست از اون چیزی که تو ازش تعجب میکنی شرطش میگه چه هست 143 هل يجوز الفصل بین صيغه التعجب و معموله ها آیا جایز است فاصله بین دو سیغه تعجب و معمولشون 144 کیف العمل اذا اردت التعجب في الماضي او المستقبل چگونه می باشد کار زمانی که تعجب در گذشته باشد یا در آینده خب این سوالات رو جواب میده 140 للتعجب سیغتان میگه تعجب برای تعجب کردن دو سیغه وجود داره یک ما افعله چی؟ دو افعل به یا بر وزن ما افعله مثل ما احسنه یا بر وزن افعل به مثل احسن به چقدر زیباسا وكلتاهما جامدة لا تتحول أبدا عن صيغة الإفراد هر دو این دو سیغه جامد می باشند و از سیغه مفرد تغییر نمی کنند هرگز مانند ما احسن الریاضه تو از باغ تعجب میکنی در عربی خب با چه چی چیزی این تعجب تو ابراز میکنی با این سیغه ما احسن الریاضه باغ چقدر قشنگه یا از ادیب تعجب میکنی یا اکرم به هذا الادیب اکرم به هذا عجیب یعنی چقدر بزرگوار است این ادیب خب اینا اعرابشون چی هست این ما احسن الریاض این ما اعرابش این محلن مرفوع هست ابتدا مبتدا هست این ما ما احسن الریاضه این ما مبتدا هست از اونجایی که مبنی هست محلا چی هست مرفوعه احسنه چی هست فعل ماضی هست فعل فاعلش هم مستتر وجوبا در یعنی این احسن سیغه اول ماضی وجوبا درش مستتر نمیشه ولی این فرق این مستثنای، این چیه یعنی این خلاف قاعده هست یعنی هو هست که به ما برمیگرده هو هست که به چی برمیگرده به ما که مبتدا هست الریاضه که منصوبه چه هست مفعول بهیه این ترکیب سیغه اول تعجبه و احسن الریاضه فعل فائل مستتر به اضافه مفعول بهی میشند خبر ما میشند خبر محلل مرف اکرم به هذا الادیب خب این اکرم فعل امره فعل چیه ولی اینجا ازش امر مراد نیست اینجا ازش چید مراده؟ تعجب به به حرف جر زائده ها که حرف تنبیه ذا اسم اشاره هست مجرور هست به وسیله با مجرور هست به وسیله چه؟ لفظن اما میگن محلن این ذا مرفوعه چون فائل اکرمه فائل چیه؟ خود در اصل ببین اکرم فعل امره بر وزن افعل در اصل باید فاعلش انته مستتر وجوبا باشه اکرم نیکران یعنی کن ولی از اونجایی که اینجا اللحاظ معنایی امر مراد نیست و تعجب مراده برخلاف قاعده کلی میان ذا رو فاعلش میگن میگن ذا چیش هست؟ فائلش هست متوجه شدی؟ این یک ترکیب یک خلاصه نحوی ها براش کردند ادیب چیه؟ ادیب هم بدل هست از هذا به هذا العدیبی از اون جایی که هذا لفظا مجروره الادیب هم لفظا چیه؟ از هم اعراب لفظ شداره و مجروره این ترکیب این دوتا صیغه بود فوائد وقد تستخدم مكان الصيغتين المستعملتین للتعجب صيغة فعوله سواء كان مضموم العين بالأصالة نحو حسنا أو بالتحويل مانند عالمه در تبصره میگه میگه گاهی استعمال میشه استخدام میشه به جای این دو سیغهی که برای تعجب استعمال میشن گاهی به جای اینها سیغه فعوله استفاده میشه برای تعجب کردن از سیغه چی استفاده میکنن؟ فعوله این یعنی کلمه که بر وزن فعوله هست حالا فرقی نمیکنه که این زمه اصلی باشه مانند حسونه یا نه اصلی نباشه و خودشون اینو تبدیل به زمه کرده باشند مانند علومه چون علومه در اصل علیمه هست در اصل چی هست هست ولی اومدن چون ازش تعجب درست, درست کردن کردن اینو علومه بر وزن فعوله به بشرط ان یکون صالحا لبناء التعجب منه میگه به شرط این که صلاحیت اینو که ازش تعجب درست بکنی داشته باشه فتقول ماننده حسون زیدون حسونه زیدون یا حسون به زیدین خب معنی این حسن زیدون و حسونه به زیدین چه هست؟ یعنی ما احسنه زید چقدر زیباست یا احسن به زیدین زید چقدر زیباست و کذالک علم زیدون ها یعنی زید چقدر عالم است یا جهل امرون زید امر چقدر جاهل است نادان است دو وقد يعبر ايضا عن التعجب بصور اخرى در زبان عرب گاهی موقع از تعجب کردن با به های دیگه هم تعبیر میشه مانند لله در روح شاعران لله در روح شاعران یعنی چقدر شاعر است یا واهن لهو آه؟ البته این این روزا توی لحجه های بلوچی هم اومده میگن واه واه واه آ یا اینجوری میگن یا لها حسرتن یا لها با اینا هم در واقع تعجبشون رو ابراز میکنند خب 141 بنا سیغتا التعجب مما یبنا منه افعل التفضیل مستوفیان جمیع شروطهی در 141 میگه بنا میشوند دو سیغه تعجب از همون فعله هایی که افعل تفضیل بنا میشند اسم تفضیل که ما خوندیم اینو در صرف از چه فعلهایی هایی میشه درستش کرد سیغه تعجب از اون فعل میشه چکار کرد درست کرد مصطفیان جمیع شروطه میگه کاملا تمام اون شروط افعل و تفضیل رو داره تمام اون شروطی رو که افعل و تفضیل رو میشه از یک فعلی درست کرد داشته باشه اینجا هم دو سیغه تعجب تمام اون با تمام اون شروط از اون فعل درست میشن خب فاید. کل ما كل ما يرد للتفضيل يرد للتعجب قياسا وشذوذا وكل ما يمتنع في ذلك يمتنع في هذا میگه هر آنچه که وارد میشه برای تفضیل وارد میشه برای تعجب چه قیاسا چه شذوذا یعنی اون قواعدی که اون احکاماتی که قیاسا تو میای اسم تفضیل رو ازشون درست میکنی اسم سیغه تعجب هم میتونی از اونا چکار کنی؟ چه جایی شازه درست کردن اسم تفضیل برای این هم شازن همون موارد درسته و هر چیزی که در رابطه با اسم تفضیل ممنوعه در رابطه با اسم تعجب هم چیه؟ ممنوعه بله خب اون هشت شرط و اون چند شرطی رو که داشته باشه تا بشه اسم تفضیل رو ازش درست کرد و الان مختصر میگم چون همون شرایطی رو که اسم تفضیل داره تا بتونی درستش کنی این استیغه تعجب هم شرطا چی هستن؟ یک ثلاثی باشه سه حرفی باشه تو از ربایی نمیتونی اسم تفضیل درست کنی ثلاثی سه حرفی میتونی مثلا از علیمه یعلمو اسم تفضیل درست میشه اعلم یعنی داناتر دیگه شرطش چیه تام باشه یعنی از کانه که ناقص هست لیسه که ناقصه نمیشه چیکار درست کرد اسم تفضیل درست کرد مثبت باشه از منفی نمیشه درست کرد متصرف باشه یعنی اگر جامد باشه مثل نیمه و بیسه نمیشه اسم تفضیل ازش درست کرد دلالت بر عیب و رنگ عیب خلوقی یا رنگ یا زینت خلوقی نکنه معلوم باشه آه و صفت هم بر وزن اف افعل که مؤنثش فولا هست نباشه مثل احمر و حمرا دیگه از احمر و حمرا نمیشه اسم تفضیل درست کرد قابل تفاوت باشه مثلا یک صفتی باشه چون تو میخوای یه چیزی رو از چیزی دیگه برتری بدی یه چیزی رو از چیزی دیگر میخوای چکار کنی برتری بدی اینجا قابل تفاوت باشه مثلا تو نمیتونی بگی فلانی از فلانی مرنده تر هست میرنده تر هست آه فلان اموتو من فلان اموتو من فلان از فلانی چه هست؟ خب این قابل تفضیل نیست و اگر چنانچه این شرایطو نداشت شما چطوری درستش میکنی؟ مثلا میخوای بگی قرمز تر است دیگه نمیگی احمر ها یا مثلا اگر لنگ باشه نمیگی دیگه اعرج این سیغه تفضیلش نیست بلکه اولش یک کلمه اشدو یا اعظمو یا اکثرو رو میاری بعدا مصدر رو میاری درستش میگی مثلا میگی اشد خمرتن اشد حمرتن بله به این شکل دو اذا اريد تعجب من مزید ثلاثی خب خودش اشارتا البته گفته میگه زمانی که تو بخوای از ثلاثی مزید تعجب درست کنی چون از ثلاثی مزید نمیشه دیگه تعجب درست کرد چون اسم تفضیل هم نمیشه از ثلاثی مزید چکار کرد حالا راه نشون میده اگه میخواستی درست کنی همانطور که اونجا در اسم تفضیل گفت اگر از اینا میخواستی اسم تفضیل درست کنی کلمه اشد رو میاری و بعدا مصدر رو میاری مثلا استخرج مزیده تو میخوای اسم تفسیر درست کنی میگه اشد و استخراجن اشد حالا اینجا هم میخوای اسم سیغه تعجب درست کنی چطورش درست کنی الان داره توضیح میده میگه اذا اريد التعجب من مزید الثلاثی والالوان والعیوب یبنا وزن وزن افعالا وأفعل من ثلاثي يطابق المعنى المقصود مثل أكثر وأشد وأحسن وأقبح ومما أشبه ذلك قياسا على أفل التفصيل فتقول ما أشد اسوداده وأكثر بتقلبه بحث میگه اینجا هم زمانی که تو خاصی تعجب درست کنی از اون فعل هایی که صلاحیت اینو ندارند که سیغه تعجب ازشون درست بشه میاد چیکار میکنی مثل مزید, مثل سلاسی مزید یا مثل رنگ یا مثل عیب ها از اینا نمیشه درست کرد میگه اینجا چیکار میکنی <clears throat> میگه <clears throat> یک سلاسی رو که مطابق با اون معنایی که تو میخوای درست کنی درست میکنی مثل اکثر و اشد و احسن و اقبه بعدا مصدر رو میاری مثلا میخوای تعجب از رنگ درست کنی میگی ما اشد اسوداده ما اشده یعنی چقدر سیاه یک اشده رو قبل از تمام شد غیر ان المصدر يكون غیر صریح في المنفی والمجهول میگه اگر در منفی چون گفته بود آه، از باید مثبت باشه تا چی ازش درست کرد ها بعدا گفته بود معلوم باشه که بشه ازش اسم تفضیل رو درست کرد یا سیغه, تفصیل، سیغه تعجب حالا میگه اگر منفی بود قابلیت درست کردن رو دیگه نداره اگر مجهول بود قابلیت درست کردن سیغه تفصیل رو اینجا میگه چیکار کار میکنی؟ میگه اینجا همون کلمه کلمه رو که بر وزن افعل باشه میاری مثل اشده مثل اقله مثل احسنه مثل اقوه اینو میاری بعدش مصدر سریح نمیاری چون گفته بود که یکی از اینا رو میاری بعدش مصدر میاری دیگه درست میکنی ولی میگه اگر منفی یا مجهول بود مصدر رو سریح نمیاری مصدر رو سریح باید مصدر غیر سریح باشه مانند ما اقل الا تزورنا و ما اشد ما ضربته متوجه شدی؟ پس اگر از منفی نه نه و ما اشد ما ضربته که اینجا مای مصدریه آورده اینجا هم ما اقل ان لا تزورنا انو آورده 142 شرط المتعجب منه ان یکون معرفتا متعجب منه که تو میخوای ازش تعجب کنی متعجب منه مثل ما ما احسن الرياضه اینجا در این کلمه متعجب منه ما ریاض هست چی هست باغ هست میگه متعجب منه شرطش چیه ان یکون معرفتا معرفه باشه مانند ما الذ الثمره ثمر چقدر لذیذ است که ثمر اینجا معرفه است او نکرتا مختصه یا نکره مختصه باشد ما اسعد رجلا یخاف الله چقدر خوشبخت است مردی که خدا را از خداوند میترسد اینجا رجلا درست نکره ولی براش صفت آورده شده است یا خاف الله نعتی که بعدش اومده است مختصش کرده با نعت پس اینجا رجلا متعجب منه ما نکره هست ولی مختص شده چی شده؟ فإن كان نكرة مبهمة مبهمة لم يصح التعجب منه فلا يقال ما أحسن رجلا اما اگر نکره مبهم بود مختص نشده بود اینجا میگه تعجب از اون درست نیست مانند ما احسن رجل رجلا چقدر زیباست مردی خب این فایده ای درش اصلا نیست تو میخوای تعجب تو چی بیان کنی خب خبری بودی نه فایده ازش نیست دو اذا دل على المتعجمين دليل جاز حذفه مجرورا كان او منصوبا نحو لم يشك المريض الالم فما كان اسبره واسمع بهم وابصر میگه زمانی که دلالت کرد بر متعجب من دلیلی جایزه که اونو حذف کنی جائز است که متعجب منه چکار کنی فرقی نمیکنه چی مجرور باشه چی منصوب چی مجرور باشه یعنی چی با سیغه ما افعله باشه چی با سیغه افعل بهی چون در ما افعله متعجب من منصوبه در افعل بهی هم چیه مجروره دیگه چون به حرف جر روش اومده ببین ما افعله اینجا منصوبه افعل بهی اینجا چیه مجروره میگه فرقی نمیکنه چی مجرور باشه چی منصوب باشه اگر دلیلی دلالت بر اون میکرد جا جایز است که حذفش کنید مانند لم یشک المریض العلمه فما کان اسبره میگه مریض اصلا از درد شکایت نکرد چقدر صبر داره فما کان اسبرهو که اینجا مفعولش چه شده مفعول که همون متعجم یعنی حذف شده یا اسمع بهم و ابصر بهم چقدر آنها شنوا هستند چقدر بینا هستند که اینجا اسمع بهم و آورده اما ابصر بهم با توجه به قرینه دیگه اینو ذکر نکرده پس در مثال اول منصوب بود حذف شده بود اسبرهو در مثال بعدی ابصر بهم مجرور هست و حذف شده 143 لصيغه التعجب صدر الكلام فلا يقدم المعمول عليهما میگی سیغه تعجب جایگاهشون صدر کلامه معمول قبل از اونا نباید بیاد و كذلك لا يفصل بين فعله التعجب ومفعوليهما الا بالظرف والمجرور بالحرف متعلقين بالفعل میگه همچنین فاصله آورده نمیشه بین فعل تعجب و دو مفعولشون مگر مگر با ظرف و مجرور به حرف که تعلق به فعل دارن با اون دو چیز میشه بینشون فاصله آورد اما با چیز دیگر نمیشه بهشون چه آورد مانند ما احسن بالرجل ان يصدقه و اقبح به ان يكذبه پس اینجا میبینیم که بین بینشون فاصله اومده است بینشون چی اومده است؟ خب اینجا ما احسن به رجلی ان یصدقه میبینیم بین ما احسنه و معمولش ان یصدقه فاصله اومده است به رجل ولی چرا این اجازه چون به رجل تعلق به احسنه داره که فعلشه در مثال دوم هم اقبح به ان یکذبه بین اقبح و ان یکذبه به وسیله بهی چی اومده؟ فاصله اومده است فوائد لا يجوز أن يقال ما أحسن بمعروف أمرا ولا ما أحسن عندك جالسا ببین؟ جائز نیست که گفته بشه ما احسن به معروف امرن چرا اینجا اینجا هم آخر به وسیله حرف جر فاصله اومده چرا اونجا درست بود اینجا درست نیست میگه بله اونجا که ما احسن به رجل ان یصدقه درست به وسیله جار و مجرور فاصله اومده بود ولی اونجا اون جار و مجرور تعلق به فعل داشتن به چه داشتن اینجا نه اینجا جار و مجرور تعلق به جالسن دارند که مفعول هست که چه هست؟ بله اونجا هم ما احسن به معروف امرن تعلق به فعل نداره به معروف و اندکه پس اینا تعلق به فعل ندارن و به مفعول دارن مفعول هم امرن هست و جالسن مفعول چه هست؟ دو وقد ورد في الكلام الفسيح ما يدل على جواز فصل بين فعلي التعجب ومأموليهما بالندا در این تبصره میگه میگه در سخن فسیح وارد شده است چیزی که دلالت بر این میکند که فاصله بین فعل تعجب و بین دو فعل تعجب و بین دو معمولشون به وسیله ندا جایزه میگه در کلام فصیح عرب وارد شده است که فاصله بین دو سیغه تعجب و بین معمولشون با تعجب با ندا جایز است مانند اعزز اعزز علی ابل یقظانی ان اراک سریعا مجدلا خب اعزیز علیه اینجا فاصله اومده است بین اعزز علیه و ان اراکا سریعا مجدلا به وسیله ابا یقظان به وسیله چی؟ ابا خب این میدونی که ندا هست در, واقع حرف ندا ولی هست شده است اعزیز علیه یا ابا 144 اذا اردت التعجب مما مضى فادخل كان الزائده بین ما و ببین میگه اگر تو خاصی تعجب از گذشته انجام بدی ابراز تعجب کنی از چیزی که گذشته در گذشته رد شده میخوای ابراز تعجب کنی میگه کانه زائده رو بین ما و افعله بیار ما افعله ما احسن الریاضه اینجا کانه رو بین ما و احسن بیار ما کانه احسن الرياض باغ چقدر قشنگ بود متوجهی و اذا اردت التعجب في الاستقبال اخرت يكون عن افعاله مسبوقه بما المصدريه و اگر خاصی تعجب در آینده انجام بدی یکونو رو بعد از افعل میاری و قبل از یکونو مای مستریه رو میاری مانند ما احسن ما یکونو لقاؤنا دیدار ما چقدر زیبا میشه دیدار ما چقدر یعنی در آینده تو میخوای احساس ابراز تعجب کنی و وجود ذلك فی الماضی ایضا میگه این چیز البته در ماضی هم جایز است یعنی کانه رو بعد از افعله بیار با ما مصدری ما احسن ما کان لقاؤنا چقدر زیبا بود لقاء ما فایده غیر ان کان هنا تكون تامه رافعه ما بعدها على ما احسن ما کان لقاؤنا میگه کانه اینجا تامه هست و ما بعدش رو به خاطر فائل بودن چیکار میکنه مرفوع میکنه ما کان ما احسن ما کان لقاؤنا میگه اینجا کانه تامه هست و ما بعدش به خاطر فاعل بودن چیه دیگه اینجا اسم خبر نداره تامه هست و فائل داره چی داره؟ و کذا حکم یکونو المسبوقه به مل مصدریه یکونو هم همینطوریه ما احسن ما یکونو لقاؤنا یکونو هم اینجا لقاؤنا فائلشه چیه شه؟ ولا يجوز ان تقول ما يكون احسن الرياضه جائز نیست که یکونو رو قبل از احسنه بیاری بگی ما يكون احسن الرياضه باید بگی ما احسن ما يكون الریاضه نمیتونی بله یکونو رو بین ما و احسنه بیاری مثل مازی مثل مازیش اینو نمیتونی بیاری